agressiva é 5, 4, 3, 2, 1. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. É 5, 4, 3, 2, 1. Bate a bunda, bate a bunda, vem batendo bum bate a bunda, bate a bunda, vem batendo bum bum. Bate a bunda, bate a bunda, vem batendo bum bum. Bum bum bum bum bum. Bate a bunda, bate a bunda, vem batendo bum bum. Bate a bunda, bate a bunda, vem batendo bum bum. Bate a bunda, bate a bunda, vem batendo bum bum. Bum bum. A bunda mexe, mexe, mexe e no meu colo desce desce, desce. Sua bunda mexe, mexe, mexe no meu colo. Você desce, desce, desce. Sarra, sarra, sarra, vem novinha, vem sarrando no papai. Ai, pai, ai, pai, ai, pai. Sarra, sarra, sarra, vem novinha, bate a bunda, depois cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai. Vai com a bunda, novinha, vai com a bunda novinha, vai cabunda, novinha safada. Balança na raba, ai, ai, desce que desce com a raba, ai, ai, ai, chacoalha na raba, ai, ai, ai, balança na raba, danada. Três, dois, um. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. a bunda, bate a bunda, vem batendo bum bum. Bate a bunda, bate a bunda, vem batendo bum bum. Bate a bunda, bate a bunda, vem batendo bum bum. Bum bum bum bum bum. Bate a bunda, bate a bunda, vem batendo bum bum. Bate a bunda, bate a bunda, vem batendo bum bum. Bate a bunda, bate a bunda, vem batendo bum bum. Bum bum, tua bomba mexe mexe, mexe e no meu colo desce, desce, desce. Sua bunda mexe, mexe, mexe no meu colo. Você desce, desce, desce. Sarra, sarra, sarra, vem novinha, vem sarrando no papai, ai, pai, ai, pai, ai, pai. Bom, sarra, sarra, sarra, vem novinha, bate a bunda, depois cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, vai cabum da novinha, vai cabum da novinha, vai cabum da novinha safada. Bom, bom.